Hierrond hummus bit jalgaltete. Zarimnan ondorbain. Zarimnan namchan. Zarimnan tomramarte. Zarimnan jijikramarte. Mugdere eh, jalgalte biste. Zarimnan solongoso sirsan. Zarimnan polsha sirsan time. Ort sarete. Sonin bainshul. Harinen bol bitni omtral. Harin binarin dunt. nek nitin zuilbaga. Bit buk dere, atxar galte, baerri krustek. En bol, junto lortni, gol zorilok. E Ger boul-teget kimo ez vel, gantzara teget kimo, bit atxar galte, baerri krustek. Teget, yurant er, uh, getek man, uh, aliva chasni zorilok, e yue gerer, en bol uh, huni ontralik giguler, boyo bitni oyunuchanik gerel tuler. Tim serran zori lot baga, teket bit nere achargelte barrik rusvel, bit bas chasnaz, olon olon olon zwilik, medec bolno Teket mane katolik chachin ruft nani ananguya, Christine sorgalar rolamchlam, jargaltez fel iegroltez getekmon arium nandin din uk. Jesus Christ oro ingech tanar iegrolte, tanar jargalte, rirve tanar ingech baival, tanar jargalte. Jute rolbolte ierum. Uh, Ramgin chukral, en bol tenger bourni ugik, time, tenger bourni uk, sansor. sort. Rirve tanar tenger bourni ugik sans vol, tanar achargalte. Jesus Christin kechrelsen. Deget del gerengo magar gur vantzuilte rol bolte bai. Nek du gertan an bol son sor, time, royer du gert en bol zurset kelte ratkalar, baz gurab du gert zuil joe an bol uginre dagu sain wilsik wilter. Im gur vantzuil baga. Son sor, tenger borni d'otrórat radgalat, bas wilik wilter. En bol Christine Amtral, en bol bas bitni ajargalin er bulak. Rire bit ingetch baival, ingetch rivel, bit ajargalte. Bitni ajargal ketekman en bol setgelin um, euh, yahwe, setgelin taivant, eh? Hein, setgelin amaram galan. Rarin biti martarien, gourlanouk sa, gourlanoukik. Son sort, ratkalar, wilter. Teget ono dorman, bit, herve hein, bit, Jesus Christin sorgalik, en sans vol, bit bas bodor bolomste. Te rui diu Jesus Christ oro ingetch, hein, shafnarta, hein, rumus namek, ringetch, yarch bainweketch, a sous cm, rumus namek, ringetch, явж байна вэ? Тэгээд шавнаар оо хүмүүс а табол ичүсүлэгш табол Йохан Батист гэчрэлдэг байна. Харин Иесус танаарото минитухэ юу гэчрэлдэг вэ? Тэгээд Симон Питер ингэж табол Крист мөн харуйлсан тийм ээ гэж харуйлсан. Тэгээд түүний түүний харуйлт zofront nek ish, ish uzulek bish, nek tololoksh, nek zotchit bish, dime, en bol tengerburni amin gansru. Boyu, tengerburni montchanarte, nek hund. Teget rirvet der orlo tengerburhan baival, bitunt itger bolomste. Rirvez ofront nek hund bai sambol, tunt idger, sain, rarli neid varkuet Hardin tenger buchant itker getekman neid wartet zwil. De get bit un odor inget oil got Bit burna sara Jesus Christet itker bolomste. Ja get gevel terbol tenger burnimon chanarte. Terbol oro tenger buchon. De get rirvet ter faival vaival. Natterant yavbal mini antral ilu ruste bolchena, ilu neidvarte bolchena. Tim seran ugik bitono dor sanson, teget dotro bitrat galar Jesus Christ bol mini ant neurot. Teget not logo not logo yue. Ter biodo bitan arinto lo orina mia en bol tuni ni neid varin notol notol ter oro notolsun. notol sum sal calmeterte mini tolo mini gerbulin tolo mini rait tolo orina mia mongol shooting get sign me detectime a mongol tsar sang Bilou, Gechreltek bei Santel, Mongol Nut Dovchobaga, Im Suiltime. Jesus Christ, et Etze Rurtel, sin Rurtel, Za Gechrelsan. Bit Anarintolo, Orinamia, Zoliusun. So from Nekmochit Bish, Burnasara. Der geht bit nach ruft Jesus Christ bol ant nochot. Tunterant bi ne gen saichan am tralik, zorion bai goulard bolamjte. Mini gerboulin am tralik bas, gerboulin re am tralik, zorion bai goulard bolamjte. Tontit ger, bit ni saichan bolamj, bit ni unsante tzui. Arlin Jesus Christ ingetch rel sante, rirve tanar un euh, Yavrik Yavrikosfel, Tanarbas, Naterant, Nateadil, Amdrachrerekte, Boyo, Orinamik, Bustat, Ogor, Gesanuk. Royer schlagarun bitunik, bas sans sentime, Rerve nadatitkel, baival, rarin, wils barkobol, mineantral dutubaina, Saint saimbich. » tox bichantral baga. Royertswil baga, nektal itkel, nogotal, Saint wils, Bouyani, boyani, boyani wil. Rirvenadat itkel baival rarin bi boyani wil sik, wil de quebol, mini susek no central dutu baina. Ah boyani wil ketchue, ah Saint wil ketchue. Christine susek no din ruft, en bol nek du geren bol, busat rumust len jelangoya, ya du rumust tuslar. bodit zuil imo ez material zuil terol bolte, ez vel sunslek jum bolte. Isen, busat rumusin toloz albirrar, gedekmon, en bol busat rumust tuslar. Teget terruit bi ingetch bototch notime, ah busat rumusin tolo bi orin saga demi Tim bichet terruit bi orin saga, orin monchin andralik, oto avtak. Saint will vous Bousad atrumos toslar, Vous dik rumojuler, vous dik Vous vous emschluler, tim Will bagam. Teget geht ruft einer odor, odor, me immer, sein odor. Yes ni odor. Teget geht bit ni um ni nek shin dolochonok bain. En dolochonok bol bit ni am dralin shin bolonche Bit ni am dralin shin bi Yesus Christik. Jesus Christin rula ugik sans lotime. Tuni ugik sans sort. D'autres rat bas adil sainuil siquilder nekio sondo bitni antral bas bitni ajargalin tsam. Rirvet anar ajargalte baerikusvel rusvel busat rumusi ajargalik to ruler tsuitetime busat ajargalik zorion bagular tsuite. Tim rolbo baival. Rirve miniratjut rumus atxargalte bai Minni mini tu omnos »« mini, mini Omnos, bit Im zerran surgal baina, en bol Jesus Christin surgal »« en bol Tengirlek Surgalte, en bol sofron humuses irsan zaria bish »« en bol Tengres irsan zaria. Za bitial galtet, eh? waarin bit Jesus Christin ugik oilgot shadan gechneidat bain bas tunterant jalgalte by dik boloch tunterant bas nek seiran amtralik zorion bai gular bolomchte oror samariaf bal waarin tunterant nek galte, bas madatku nek achargalte bolch bolno. Tenger burant i iver